moderna instruado de literaturo. Neniam estis facile instrui infanoin au geadolescantoin. Plei multae infanoi preferas ludi o lerni, plei multae geadolescantoi preferas fari aliaen aferoin, sportumi, amindumi, cotopo, o lerni. Ali flanke veras ancao che multa e gilerne iano interessigas a parte pri unu, du au tri lerno facoi, sed mal multegai interessigas pri ciui lerno facoi. Tamen, ili besonas lerni la enhavon de ciui suffice bone pur avanzi alla sequa classo, cae fine ricevi diplomon por ec havi bonan laboron au povi studi in universitato cae la celo de la geinstruistoi estas helpi ilin successi in cio tio. Sed ne estas facile helpi ilin. Ne estas facile por geinstruistoi instrui. Nun tempe, versaine mal pli ol antaue. Oni discutas multe pri la situazio de la instruado in nia moderna mondo, exemple pli la manco de disciplino inter la gheleadneianoi, cae ilia manco de respecto a la geinstruistoi pri la problemo de uso de compufonoi en la lerneioi cotopo, sed mi ne volas pritracti tion. Mi volas nur paroli pri io, quio surprizis min en sendajo pri la situatio de instruado en francio. En unu parto de la elsendaggio, oni montris instruistinon pri literaturo in classo de circa decva gelerne janoi. La temo estis Victor Hugo, Victor Hugo. Kiu estis Victor Hugo? Kiel iam ocases kelk foie, mi commence ne trovis esperant lingvan articolon en Wikipedia. Tio estas, gi ne trovigis in la malferma listo de lingvoi. Sed poste mi trovis gin clacante sur cent quindec pliae. Tio estas pliae lingvoi. Do, crom legi articolon in via denasca lingvo, vi povas legi la ple grava in factoen pri lia vivo cae verco in teo articolo, kie, cetere, estas menciitai vercoi liai traducitai en esperanton. Mi presentas citie nur quelcaen basaen factoen pri Victor Hugo. 1802 gis 1885. Li estas uno e la plei famae francae verkistoi. Liai internazie plei conatae vercoi estas la romanoi Notre-Dame de Paris, 1831, la lettere Nia Signorino di Pariso, de della famega cattedrale di Pariso, cae Le Miserable. 1862, La Miseruloi. Contraue al quelcae alia hodia famai vercistoi cae ratistoi liam estis fama dum sia vivo. Anco pro tio, che li activis politiche. Comence de sia belletra cae politica carriero, li estis conservema cae favora al laulegia monachio. Sed poste li politiche evoluis al favoro pri humanema democratio. Ciam la nevo de Napoleono faris stat renverson, cae sin proclamis imperiestro sub la nomo Napoleono la Victor Hugo igis ties acra neflexebla contraulo, cae pasigis la iaroin de 1851 dis 1870 exile in Bruselo cae sur la anglo-normanae insuloi Jersey cae Guernsey li electigis senatano in 1876. Ciam li mortis in 1885, oni faris a li nazian funebron, cae li esis entombigita in la Parisa Panteono, cie riposas la Franzae gloruloi. Bone, la temo de la literatura leziono estis Victor Hugo ciu de qua iaragiae Gilernianoi interesigas pri tiu representanto de la romanticismo? Cion faris la compare iuna instruistino? Si igis la Gilernianoin scrivi letteron al io imaga amato au amatino, discuti pri etzetso cae pri la facto che multae geetsoi havas amantoin au amantinoin, legi pri la sexa vivo de Victor Hugo. La giornalistino quio ce estis la lezionon demandis cial si donis tiu in tascoin. La instruistino respondis che necessas comence la instruadon per io quio povas interesi la gelernianoin, cae in ilia agio sexo estas grava temo kiel montras la tria tasko, shaine Victor Hugo havis intensan sexan vivon. Fakte li estis etzo dum presca o ses jaroi, gis la morto de sia etzino, sed dum quindec jaroi li havis de ciui conatan amantinon. Kai li havis multegaen aliaen amantinoin, ec gis mal multae semainoi antaus ia morto. Amantinoin de ciovi agioi, prefere iunain, cae de multae tipoi cae profesioi. Do la instruistino imagis, che tiu facto estus interesa comenzo de la lezione pri tiu verkisto. Bedorinde, ni nescias, ciu si successis interesigi, la decvaria ragian gilene janoin pri la literatura verco de Victor Hugo. In la franza el sendajo, oni dones ancora la plian informon che li ec notis detale ciuin sexuen aventuroin, cio ancao esas menciita in la franz lingua ca la angla lingua wikipediae articoloi. Tamen tiui notoi laudire ne estas alireblae por di adolescantoi.